you сайн байцгаана уу? Танил мэдрэмж нэвтрүүлгийн танил мэдрэмжийн аа сайн байцгаана. Яг танил мэдрэмж нэвтрүүлэг гэж баян хэлхэн чашин тий зүгээр нэг яг танил мэдрэмж гэж яг юу юм бэ вэ? Яг юу юм? Таар тэгж бодож ирсэн би ч гэсэн мэддэггүй шүү дээ. Зүгээр би нэг бол хүмүүстэй аа ер нь бол би ярьж байгаа л да микрофон бариад найзуудтайгаа нэг өрөөндөө харилцаал юм юм яриад тим тим миний миний зүгээс бол тим байгаа гэхдээ яг хүмүүс яг тэр бидний ярьсан яриг сонсоод тэгээ хоорондоос ойлголцоо тий бас шин санаа бодлоо биднээс ингээд сонсоод бид нартэй баг ингээд танил юм шиг болоо те яг нэг танил мэдрэмж хаашаах. Гэтэ тийм утгаараа яг анх нэрийн зохиод нэрийн өгж байгааг үлдээ. Токото хоёр яг нэг би тэр үе зөв хөгжмийн нэвтрүүлгийг хий гэж боддог гэсэн. Тэгээд хөгжмийн нэвтрүүлэг нэг тийм тэр үед яг би яг юу яах гээд байгааг ч мэддэг байсан юм уу. Одоо ч гэсэн нэг сайн мэдэхгүй л дээ. <laughs> Гэтэ зүгээр тэр үед яг тийм хөгжмийн нэвтрүүлэгтэй болно гэж бодоол тэгэл зүгээр л нэг юм бодлогоор шууд хийцэн. Токагийн очиол Тавкагийн нэг хитэн дуунуудаа аа тийм тэр чинь нэг анхны хайр маяг нэг жоохон тийм хайрын сэтвтэй хийдсэн байна. Танил мэдрэмж анх. Тэгээд яг тэр өдрөө хийчээд нэр байхгүй. Токиотоор нэг яриа мэрэ бичээл дундуур нь ярьж мэрэл. Анх удаа тэгж ярьж үзчихсэн өөрийнхөө хоолойг сонсч юмсаад нэг сонин санагдчихсэн. Гэтэ нэг юм бодоогүй зүгээр л фейсбુક дээр пэйж нэгээл тэрүүгээрээ цацээ зүгээр найзуудтай сонсуулъя гэд Тэгээд Тука Тукагийн гэрийнх нь орцсон тэгээд Викторийг зогсож байгаа. За ямар нэр хүү бодвол зогсож исэн чинь ямар нэг мэдрэмж эднэр гэж нэг тиймэрхүү үг толгоо толгоонд орж ирэл тэ нэг за нэг мэдрэмж за танил мэдрэмж тэгж өгвөл яах вэ гэл за за наадхаж өгч ийгэл тэг ер нь бол нэг амар шир нэг тийм айхтар бодчих ингэж төлөвлөж хийсэн юм бол биш. Гэхдээ Ингээд яг хийсний дараа хүмүүс ингээд сонсоод нэг тийм нэг яг нэг зөв юм хийгээд байгаа юм шиг нэг тийм санагдчих эхэлсэн надад. Миний хувьд тэгээд аа тукавтери хагсаа болгон хийдэг байсан. Одоо бол би арай 7 хоногт дор хаяж 2 2 нэвтрүүлэг гаргачихъя гэж бодоод байгаа. Миний би өөрөө бас иймэрхүү юм Америкийн подкастыг сонсдог. Тэгээ тэд нар бол яг нэг 7 хоногт 2 гарахад бол яг болдیں۔ 3 муу гарцсан бахтал бас гоё өгдөг л та. Тэгээд би бол яг битсэн өдрөө шууд цацдаг байгаа. Тэгэж нэг хадгалдгүй. Гэтэ яг эхний сая 2 дугаар бүлгийн эхний анги дээр бол би нэг 3 өөр өдөр бичигдсэн, 3 өөр яг э, холсон. Эхэндээ тэмүүгийн хөвтөр ирж байгаад тэгээд дараа нь аа Темка, Colors-ийн Жамух тэгээд дараа нь болохоор яг нэг жоох арх мэрх оожхад ярьсан намарлаа хин хин бэлгээ манай найзууд тэд нартэй ярьсан тийм гурван яриг нийлүүлсэн. Тэгээд мэдгүй одоохонд бас яг хүмүүс таалагдж байгаа мөг юм уу би бас сайн мэдгүй л нэг. Гэхдээ зүгээр бас яг анх яг нэг тийм мэдгүй зүгээр шууд бодных юм бодоогүй шууд хийжсэн болохоор одоо ч гэсэн ингэ зүгээр л хийгээд байвал те зүгээр яг ингэдэг илүү одоо сайжир сайжрах алгалтайгаас хийгэлэвэл тэгээд аа тэр эхний дугаар дээр нөгөө нэг би нэг баахан октодын алыг гжигдэгч мжигдэгч гээд тиймэрхүү <laughs> юм яриад тэгсэн чи тэрийг манай маа найз хүн одоо эхнэрээ олох гэж байгаа. <laughs> Маа найз хүн сонсцсон байлээ тэгээд жоохон дургуутсан. Гэтэ тэрийг бол ойлгоорой би бол те Би би одоо хинийхээ алыг гिचгэдэхтэй. Өөрийнхөө алгыг л гिचгэдэж шүү дээ боор. <laughs> Тэгэл нэг тийм би бол тэгдгээ зүгээр л тэр үедээ тэгэл яа дий те хамаагүй л гоё л ярьж байна. Сонсогч нар ч юу хин тийм хэлт юм бэ. Тэр бодоод үзэлтэй хин хин октодын анусыг хилээрээ хэрхлүүлэгч гэж тийм тийм үг зүгээр тийм өгүүлбэр та нар хизээ сонсч ирсэн. Тийм үстэй. <laughs> Тэр чинь хий хэлхий надаас өөр аашаас. Тэгээд яг зүгээр тэгэл тоглоом болгол хийсэн. Тэрийг бол ойлгоорой. Би бол зүгээр л зүгээр л те нэг юм тэр амар лаг залуу шээ. Бас мэдж байгаас та нар те. Тэрэн дараа маань найз өхөн сонсцсон байлээ. Тэгээд одоо сонсож байгаа бол тайлбар хэлсэн. Одоо дахиад бас хэлнэ. Тэр бол тоглоом байсан. Би бол тэгэл ийм л хүн шттээ. Тэнийг тэнийг юм ярил л үждэг. Багасаа л боов шоу ярьдаг байсан. Тэгэл одоо хүртэл ярьсаар л байгаа манай ангийнхан ч гэсэн мэднэ. Аашаас. Тэр нөгөө нэг юу сая сүүлийн 2 дугаар дугаар дээр нөгөө 2 дугаар анги дээр 2 дугаар бүлгийн 2 дугаар анги дээр сая тэмүүгээ марлаатай юм ерсэн марла манай анги охин тэгээд марлагийн дэвтэр мэтэр дээр нь би зүгээр л боо зурчдаг гэсэн. Япон хойлынхын дэвтэр дээр зүгээр дэвтэр гэрийн талгарын хуулаатай юм үүтэ зүгээр нэг тэгээ ирээдүйд нэг яг харах нэг тэгээ 10 хуудасны цаана маань ч юм уу нэг хоосон хуудсан дээр амар Бов мов. Гэтэ тэр бов бүр амар детальны зурдаг. Тэгээ нэг мэдхгүй нэг багаас л жоохон тиймэрхүү байсан гэх шиг. Донтой. Тиймэрхүү хүмүүс уус байдаг л үү те. Эсвэл би тийм юм уу гэх шиг. Гэтэ аа би юу ярих гэжлаа. А тийм, ер нь нэвтрүүлгээ яг аа ийм нэвтрүүлэг бас Монголд байх. Ер нь дэлхийд ер нь подкаст ч бас шинэ байгаа шүү дээ. Одоо нэг ер нь подкаст гэдэг нь одоо аа нэг iPod эднэр гэж гарч ирчихсэн тэр үед л гарч ирсэн. Ер нь Apple ер нь яг Apple компани яг энийг гаргаж ирсэн гэж би л боддог. Гэтэ өмнө жаах бас байсан л хаалт интернетээр зүгээр яг юм юмтэй юм интернет радио тийм нэг ток шоу Тиймэрхүү юмнууд байсан л ах гэдэг. Яг iPod гарч ирэхэд яг podcast cast гэдэг нь болохоор одоо нэвтрүүлэг гэсэн үг шүү дээ. Нэвтрүүлэх тэ broadcast гэдэг чинь нэг монголоор өргөн нэвтрүүлэг гэж э, орчуулдаг. Тэгээд iPod podноос л нэвтрүүлдэг гэсэн утгатай юм болов уу гэж би ойлгоод байгаа. Тэр тэндээс анх гараал яг хүмүүсээ одоо iPod-н дээр тиймэрхүү урт урт ярианы нэвтрүүлэг тэ тиймэрхүү юмнуудыг сонс сонсч эхэлсэн баг. Тэгээд анхандаа бол зүгээр подкастууд бол Америкт ер нь яг зүгээр нэг тийм бүтээгдэхүүний тайлбар ч юм уу те нэг заавар ч юм уу эсвэл нэг тийм юмны сурталчилгаа жоохон тиймэрхүү маягаар бас гардаг байсан юм лээ. Яг ийм зүгээр л жирийн хүмүүс ингэж яриад өөртөө яадаг байсан. Тэгээ би анх яг 2009 юм уу 10 онд нөгөө нэг аа Америкийн Joe Rogan гэдэг нэг нэг мундаг ах байгаа. Ах гэж тэр манай аавтай гэж хэцүү. Ер нь бол баг миний Америк аав шиг. Тэгэл тэр хүнийг бол би одоо нэг баг 4 жил сонсож байгаа. Тэгээд тэр хүний найзууд ер нь яг ингээ подкаст хийдэг. Тэгэл тэрнээс ер нь анх Joe Rogan гэж тэр хүнээс би яг анх подкастын сонсож яг тэгж үзчихээ бүр амар гоё сонирхолтой юмнууд яриад тэгээд яг тиймэрхүү яг юм тэгтээ татгцсан юм шиг гоо. Тэгээд Монгол зүгээр яг тиймэрхүү бас яг хийж үзье гэж одоо. Гэхдээ тэр үедээ бол би яг нэг яг анх яг танил мэдрэмж эхлүүлж байхдаа зүгээр л хөгжмийн тэг дундуур нь жоохон ярил л гэж бодчихсон. Гэхдээ тэгэл сонь штт те. Одоо зүгээр зүгээр л яриа байсан баг дээр болцсон л доо тэг тэгж хийж байгаа. А тэр хүнээс анх яг тэр хүн бол Жоврогн гэж тэр хүн болохоор өөрөө бас тийм stand up хийдэг байгаа. Stand up comedy одоо Америкуудын үед ганц хүн тайзан дээр гараад микрофонтой шууд үзэгчтэйгээ яриа л те шууд э, инээлгээл нэг тиймэрхүү тиймэрхүү урлаг үед Монголд бол одоо би бас тэрийг хийх гэж оролцож байгаа. Ер нь жөөрөг нэг амар хуулцсан байна гэх шиг. Гэтэ бас яг миний дуртай юмнууд болохоор stand up comedy Монголд яг байх байж болох болох байхаа л гэж одоо ер нь л байлгаал байгаа л да. Дөрөвд өдөр болгоо, ням гариг болгоо. Basement-д 8 цагаас ашиг хурж ирж үзээрэй такс 5000 Tiger дагалдна. Ашаас. Аа би одоо stand up бод одоо баг нэг 7 8 сар сар хийчих шиг боллоо. Basement гэдэг клуб одоо хоч Hi-Fi Megastore хуучнаар Hi-Fi Megastore-ийн доод хорцыг байдаг хүнсний татвар дэлгүүрийн яг баруун талд бол Монголын Монголын жигэн сор болсон клуб сор гэхэр нэг жоохон хөдөөний сонсогд. Хөдөөний ч гэсэн жоохон сор сор залуусан болс гэдэг ш. Гэтэ яг нэг үнэхээр гоё. Надад л их basement их ээлтэй хандсан. Миний одоо stand up иймэрхүү юмнуудад одоо stand би одоо basement-тай ажилладаг. Тэгэл ер нь одоо их буянтай надад бол их буянтай хандсан. Их гоё их тийм сайхан клуб тэнд залуучууд ороод ер нь дотор ер нь доторх орчин ерөөс гоё шүү дээ. Хотын төвд нэг яг нэг тийм шигтгэ болсон. Залуучуудын чөлөөтэй basement л ер нь намайг анх яг stand up хийх гэл ирээл нэг суг тэ бүр үнэн яа байсан шүү дээ. Анх буюу бүр амар өрөвдөлтэй байсан бүр open mic night гэж хийгээл нээлттэй микрофоны үдшгээл өөрөө зохион байгуулад хүмүүс оролцох байл үгэж бодсон чинь ерөөс оролцохон олдохгүй тэгэл за за би өөрөө л яриад байгаа. Тэгээд тэгээ ер нь тэгж stand up хийж гисэн л тэ. Тэгэл ер нь анх олон новшин бисэн штэ бүр миний ярихыг хэн сонсхойг хүсгүй бүр өн тэнэг ярьдаг. Угаасаа би яг хүмүүсийг инээлэх нь гэдэг ч бас хэцүү штэ. Тэгэл яг анх яг ингээл бүр амар хэцүү байхад бол basement-ийн намайг тэгээд энэ чинь сөөж мөөдгүйсэн тэгэл тэгсээр од сүултээ найзууд болоод одоо ажилт нь болсон. Тэгээд нэг team клуб байгаа тэнцээ хурж ирж Монголд одоо stand up хийх гээд би бас одоо энэ өөр өөр газруудаар бас те а Улаанбаатар хоттой өөр өөр тийм гоё яг хийж болохоор яг дотор нэг тийм яг Америкийн stand up comedy club шиг яг тийм тийм орчин яг бүрдүүлж болохоор яг тийм газрууд сайж байгаа хүмүүс гэхдээ би бас сайн залхуурж байгаа хүмүүстэй сайн уулзах хэрэгтэй. Тэгээ River Sounds-д очиж үзт юм гэж одоо доо их те. Би сайн мэдэхгүй байна. Юу ч гэсэн нэг тийм гоё хотын төвд тийм гоё яг хамгийн гол нь уур амьсгал юм. Яг тэр орчныг л бүрдүүлэх хэрэгтэй. Станд яг тэр хүмүүс суула яг юм тухтаа суудалт тэгээ яг тайзан сайн гэрэлтэй яг тайзан микрофон яг яг тэр яг хүнийг тэр тайзан дээр байгаа хүнийг анхаарал одоо тий анхаарахад яг амар бэлэн болох хэрэгтэй байхгүй яг тэр орчин яг тийм орчин одоохонд бас айгу бүрдүүлэх гээл хичээж байгаа basement-д бас юм уу тайз засаал хөшиг мөшиг хийгээл тэгээ бас өөр тийм газрууд мэдхээр бол манай сонсогчдоос бас надад хэлээрээ танил мэдрэмжийн пэйжээр тэгээ би бас ер нь бол зүгээр энэ хоттоо ч биш цаашдаа Монгол даяараа явж аялж тоолж ер нь stand up хийдэг. Stand up гэдгийг бас монголоор хэл яг бас манай Дэги гээд бас тийм ашигнагч залуу бид нартэй нэгдсэн. Манай stand up ч бас олон хүмүүстэй болсон шүү дээ. Зарим юм зарим цаг үеийг бодвол тэгээд аа Тэр нь Монголд арай хүмүүст яг энэ хошин шогийн нэг урсгалтай яг одоо яг бидний мэдэх одоо X-Toots те шинэ үе production гэдэр бол яг аа яг тийм жүжигчсэн тийм одоо жүжиглэл хоорондоо ингээл жүжиглэлтэй хоорондоо диалог нь явал үзэгчтэн зүгээр л үзэх үүрэгтэй тийм stand up дээр ч гэсэн үзгэл үүрэгтэй л дээ нэг юм юм ярихгүй гэхдээ гол ялгаа нь болохоор stand up дээр ганц хүн гарч ирээд шууд үзэгчтэйгээ шууд харьцаж ярьдаг одоо тетэн рүүгээ хандж тэ тэгээд үзэгчд ер нь бол их чухал янз бүрийн одоо дутуу өвлчийн хүмүүс орж ирэл тэг нэг орилж морилвол тэгэхэд яг хамаг темп одоо ярьж байгаа темп алдагтаал ингээл ер нь жоохон сонирн байдал үүсдэг. Гэтэ тэрийг даун тулд сурах сурч л байгаа л да. Тиймэрхүү тохиолдлууд их болохоор тэгээд аа яг тийм stand up-ын урсгалаар Монголд бас ингэж жоохон таниулж өөрсдөө хөгжүүлж ер нь монгол хэлэнд ер нь их хэрэгтэй юм болов гэж бодод байгаа. Би яг монгол хэлээ хэлээрээ те хүмүүс ингээд яг гой гой инээдтэй юм яриад энэ чинь яг хүний толгоонд ингээд яг монгол хэлээрээ бүр ингээд нэг те тэр чинь одоо ингээд одооны бас зарим охтууд залуучууд хараад хахтай нэг ялангуяа энэ одоо ер нь л залуучууд ингээд англиар ярьж мэрэл хоорондоо тий тиймэрхүү юм ер нь монгол хэлээ аврахад ер нь бас хэрэгтэй юм болов гэж бодсон. Stand up би <laughs> stand up гэж яг англиэр хэлээтэй л таас. Яг монгол хэлэнд яг тийм үг байхгүй. Гэтэ бид нар бас тийм нэг шинэ үг гаргаж ирэй гэж бас яриад байгаа манай дээгээд тэр хошигногц залуу. Босоо хошигнол гэдэг тийм үг санал болгосон. Тэгээ тэрийг бас бас сайн мэдгүй байна. Гэтэ бас хэлж үтсэн гайгүй л сонсогчлоо босоо хошигнол. Босоо хошигнол. Хош Пүрэв гаригийн орой 8 цагаас та бүхний өмнө босоо хошигнол. Тиймэрхүү юм аа тийм ер нь яг монгол хэлний зарим үгийг одоо энэ бол яг Америкээс л гарч ирсэн урлаг болохоор одоо jazz jazz байна. Тэр шиг яг stand up бол яг Америкаас цэврэг гарч ирсэн яг унган тийм урлаг байгаа. Тэрийг гэхдээ хүн тэг хүн болгонд ер нь хаач аль ч улс тэгэл аль ч хилэнтэйгээ гоё хүмүүс чинь тэгэл яаж болж штэ аль аль ч хошигмж болно юмр бол уусаал хүн болгонд л үүдэг ямар ямарваа нэгэн хэмжээгээр тэгээд манай сонсогчдоос бас stand up хийх хүсэлтэй бол босоо хошиг нь бол хийх хүсэлтэй бол аа basement-д хурж ирээд надтай уулзаарай бататай уулзаарай тэгээд ер нь бол нээлттэй шүү. Аль болох олуулаад энийг хийж иж ингэж а ер нь их тийм эртэнтэй дим димэндээ дээс ирчэндээ гэдэг шиг яг олуулаа олж иж энийг яг хөгжүүлэх баха. Би бас яг нөө Америк цай 8 сар сар баг нэг 20 хоног Америкийн Сан Диего хот тэгээд Лос Анжелес хотод бас байж байгаад ирсэн. Тэнд бол яг манай ээж зөвөр тэнд нэг сургалтаар явсан л да. Шүдний имлэгийн сургалтанд яваад тэгээ би яг хуу ээж ха буйнаар дагж яваад тэнцээ очиод одоо comedy store тэ Hollywood Америкийн бүрэг Робин Уильямс одоо тэ сайн нас орсон хин Джим Керри, Эди Мёрфи, Джей Лено, Дэвид Леттерман гэж ер нь ер нь Америкийн хошин зүгээр шоу бизнесийг оронгоор нь эргүүлсэн тэр чигт нь өөрчилсөн хүмүүс бүгд одоо гарч ирсэнтэй одоо тэр comedy store гээд юунд очиж би тэр comedy үзсэн яг ер нь яаж хийх хэвтэй тэрийг нь бас их э, судлах гэж оролцсон Монгол улсд яг яаж нутагшуулах те тэгээд яг одоо манай залгач л байж гараа байранд байна. Ганцаараа юм ярьж байна. Тий. Тэм үү? Тий. Чи хизээ ирэх юм? Ирэх юм уу? Яаж явах? Мен чин зэндээ буйна тамира бит рүү явж байна. Хаана? Аа 3 4-т модны хоёрын урд замаар. Машин тавьж байгаа юу гэж байгаа? Аа тамира нэг джинс авч тэгэл тэр одоо дөрүүлээ <laughs> нэг хүний джинс авах гэж явж байдаг шээ. Гэн чин бас бас сайн авт шүү дээ шээ. За <laughs> тэгээд чигэр удаан байх юм. Нана. Та тэр хэр утга юм? Ийшээ эртлээ. Э, менежер руу яг л кофоч авах л өөр. Кофог авчаад очих нь үл жоохон уутгал юм шиг шүү дээ. За за тэг тэг тэгэл яг нэг амар яарлгүй л өрөдөргүй. За за. За. За. За одоо ингэ удахгүй олоолаа ирж байгаа юм. Аа. Хм танил мэдрэмж нэвтрүүлэг болохоор яг тийм одоо цаашдаа ер нь их видео тал дээр бас анхаарай гэж бодож байгаа. Видеогоор хүргэдэг ч юм уу шууд лайв стрим буюу шууд дамжуулалт те интернетээр шууд видеогоо дамжуулдаг тийм болмоор байна. Тэгхийн тулд би одоо буцаад DJ.com-ийнхэнтэй ярих хэрэгтэй буцаад энэ байранд интернеттэй болохгүй би одоо ингээ интернетгүй байдаг шүү дээ энд. Гэтэ яг интернетгүй байсан бас зарим талаараа амарч юм шиг. Ингээл яг юм яриад хинч саад болохгүй би тэггүй бол нэг Facebook Facebook гэж шалгаад тэнхтээд тэнхтээ шаачтай аа интернеттэй болгоно өндөр хурдны интернеттэй та нар Digicom буцаад манай спонсор болно спонсортой болох юм байна спонсор Гэхдээ би амар тийм тэнэг тэнэг юм спонсордохгүй нэг те. Мистер пицца <laughs> пицца зөв ер нь бол өөрийнхөө яг ашигладаг юмнуудыг яг спонсорлж болно. Гэтэ бүр амар тийм эфеми юу шиг байнга явуулахгүй зүгээр нэг үнэхээр яг би аль болох сонсогч нартай би яг аль болох сонсогчийн зүгээс яг энийг бас бодож байгаа өөр бас подкаст сонсдог болохоор бас гар утсаараа одоо шууд сонсох тийм юу одоо яаж хүргэх вэ хүмүүст одоохондоо Mix Cloud-аар хүргэж байгаа. Гэтэ Mix Cloud болохоор шууд яг заавалчгүй интернеттэй байх хэрэгтэй мөлөө сонсохын тулд заавалчгүй интернет толбогддог. Зүгээр одоо ингээд гадуур ингээд алхаж явахдаа сонсч одоо тэг интернет байхгүй болохгүй болоод байгаа байхгүй. Тийм болохоор аа өөр аппликейшнэр би одоо яа гэж RSS feed гэдэг нөгөө нэг одоо блог руу ашиглалттай шинэ блог гарангуут ингээд шинэ блог гарсан байна гэж ирдэг. Тэрэн шиг яг подкастыг RSS feed-ээр яадаг. Тэгээд би iTunes руу оруул оруулъя гэж бодож байгаа. iTunes тэгээд iTunes руу орчих юм бол яг одоо одоо Apple Apple-ийн утастай хүмүүс бол iPhone-тай утастай хүмүүс бол тэгээд нөгөө подкаст гэдэг зүгээр цаанаас авдаг Apple-ийн аппликейшнаар шууд тэрүүгээр сонсч олно. Тэр чинь баг нэгэн яачдаг баха татчихдаг баха татж аваад тэгээд интернет гэсэн ч гэсэн дараа сонсож болдог. Тэгээ миний яг хэрэгэлдэг подкаст э, сонсоход хэрэгэлдэг аппликейшн бол Stitcher Smart Radio гэдэг team аппликейшн байгаа. Тэгээд тэрийг тэрэн дээр бас оруулнаа. RSS feedтэй л болчих юм бол тэр нь болохоор одоо ингээд би шинээр тийшээ апплод хийгээд Тэнгүүд RSS feed нь шууд iTunes руу одоо миний тэр юг шууд татах линк нь явуулцдаг, Stitcher руу явуулцдаг те. Аль болох олон замаар л хүмүүст хүрэхээр тийм одоо болох хэрэгтэй бол болчиход байгаа. Тэгэд одоо илүү энийгээ бас танил мэдрэмж бас жоохон сериусны илүү ажил болох ш тэ одоо удаан хугацаанд хийхээр олон олон жил хийхээр тийм одоо ингээ яг тийм доктортой суур аашаа болох бий болох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгээ би одоо тхийн тулд шинээр нэг карт, долларын карт нээл гэж. Тэгээд юм уу вебсайт, вебсайтаа хийн, өөрчөө юу ч гэсэн аа камер одоохондоо яг надаас нэг амирх мөнгө байхгүй юм л тэгтээ камер камер мамер авнаад тэгж хаад тэгээд ер нь интернетээр яг гоё яриануудаа цацдаг болоод Гэтэ зарим дугааруудаа зүгээр нэг одоо би ингээл ганцаар ярьж байгаа юм дээр бол нэг нэг камераар аваад авах шаардлага байхгүй л тий. Зүгээр л би суугаал ярьж байгаа. Тэгээд Гэтэ яг одоо жочин мочин ер нь бас зочтой та нар бас оруулмаар байгаа зочтой надад хэлээрээ яг тий яг энд ярилцаад ингээ гоё гоё яриа өрнөхөр тиймэрхүү зочд бол бас хайж байгаа би бас оо хүмүүсийн мэдхгүй ч гэсэн зүгээр ер нь гоё сонирхолтой юм гоё маа найз дундаас ч юм уу эсвэл танилуудаас дундаас ингээд бас ягаал бас яг танихгүй хүнтэй шууд ингээд бас ярихаар бас жоохон эвгүй би чинь тэг нэг нэг лаг амар бас амар нүүрмгийн биш болохоор тэгээд жоохон ичч мичтэй юм шиг үлээ аашаас <laughs> тэгэл аа тэгээ зочид хэрэгтэй мэн сонирхолтой хүмүүс Аа ер нь basement club клубээс бас тэгээд харж агаад сонирхолтой тэнд ордог гой гой гой гой <laughs> гэсэн. Тийм ер нь гой зочд олгойг хичээнэ. Тэгээд танил мэдрэмжийг найзуудтай хэлээрээ гой сонсъё. Гадаад байдаг оюутнууд аа тий сонсдог бол бас над руу хэлээрээ. Би яг яг сайн мэдэхгүй юм л да юу болоод байгаа. Одоогондоо нэг яг сонсогчтой яг хаанаас орж сонсож байгаа юу яаж байгаа гэдэг нь яг нөө харж болохгүй нэг заавал чиг go нөө нэг mix cloud дээр арай нэг мөнгө төлж тийм үйлчлэгийг нь авдаг юм билээ. Тэгээд одоо мөнгө бол дараа нь долларын карт март болж байгаа, долларт болж байгаа тий. болно тэгэхэд. Гэтэ одоохондоо бол яг хаанаас хин ороод хідэн хүн сонсоод яагаад байгааг яг хэдэн хүн сонсож байгааг ч харж байгаа л да. Гэтэ яг хаанаас орж байгаа та нар гадаадаас сонсдог бол тэг олол найзуудаараа сонсч сонсдог бол над руу хэлээрээ танил мэдрэмжийнхандаа хэлээрээ тэгээд айл болох тэгээ яа тийм та нар тэ одоо хин аль хотоос хин сонсч манай Монгол монголчууд тэ дэлхийд даяар ингээл холбогдчихвэл бас гоё штэ тийм штэ Монгол Монгол юм контент ер нь контент гэдэг шүү. Тэг Монголын юм сонсдог юм юм юм бас баймаар биш та гадаад бол тийм байхгүй юм лээ. Бэдгүй юм лээ. Үгүй гадаад очиж ер нь Монгол Монголын аймаг яа гэхээр тэгээд нэг бол тэгэл мэдээ үзэл нэг навшин навшин Монголын талаар навшин юмнууд сонсвол зүгээр нэг юм гэгээлэг зүгээр л юм гоё э, сонирхолтой юм ярьдаг юм хөгжим хөгжим тоглолтдаг тийм юм чөлөөтэй юм юм бас байгаасаа гэж хүсээд тэг ингээд иймэрхүү юм хийж байгаа. Тэгээ хэдүүлээ бас гоё та нар ч гэсэн бас ийм подкаст эхлүүлж болно. Эхлүүлэх хэрэгтэй ер нь ер нь олон л байх хэрэгтэй юм подкаст. Ер нь тэгэл аль аль болох далаацтай яг тэ олуулаа болж ижлийн юм чинь яг яаш тэ ирч аав штэ. Тэгээд ер нь бол тийм подкаст хийхэд нэг тийм үнэтэй биш ээ. Зүгээр гар утсаараа ч гэсэн тэгэл бичиж болно штэ. Гар утсаар зүгээр voice recorder тэ нэг тийм шуугаан амар шуугаангу газар яаж байгаа л яг хуу салхи мэлхтэй гадаа би нэг удаа нэг нэг эргэц мэрэгч нартай юм ярьжсэн нэг гадуур явсан хүмүүстэй бахан хүмүүстэй юм гадаадууд мадаадуудтай ярьжсэн нэг тийм юу гэдэг. Тэрэн дээр болохоор би зүгээр л өөрийнхөө утсан дээр нэг микрофоны борлон байдаг шүү дээ нэг харангийн тэрийг яаж гаад тэрийг зүүж байгаа гадуур ингээд нэг салхи юм цэвэрхэн л бичдэм билээ. Ер нь болохоор л юм билээ. Тэгээд юм подкаст хийгээрээ залуучуудаа уриалж байна. Подкастыг одоо тэгээд монголоор яг юм нэвтрүүлэг одоо тэгээд интернетийн нэвтрүүлэг, онлайн нэвтрүүлэг гэх юм уу. Онлайн буу халгалт. NB and Sally гэдэг шиг те. Аа. Тийм. Ер нь Монголд ийм интернетийн ийм нэвтрүүлгүүд бас их жоохон чон гарч ирэл байгаа юм лээ. Жоохон жоохон ч гэхтээ бас тэгээд тэднээс хийж л байгаа шүү дээ. NBN Sally тэр бол гоё нэвтрүүлэг LLM-ирэл тэгээ би ихтэй бас яг сайн үз ганц хоёр дугаараа л үзчихсэн. Ер нь байнга л гард юм байлаа. Хамгийн гол нь энэ юмыг яг таслахгүйгээр ингээд байнга явуулах юм бол улам ирчээ авал улам олон хүн сонсоод улам олоолаа холбогдоол тэ яг юм бүр яг нэг тийм хүмүүсийн яг хүрээлэл үүсдэг юм болов гэж боддог яг тийм би энийгээ мэддэг, би энийгээ ойлгодог тийм л болдог гэж бодоод байгаа зүр бодол тий бодлоо солилцоол хоорондоо юм чөлөөтэй яриа гэдэг чир нь гоё штий. Аа тэгэж. Одоо энэ зурагт мурагтаар ярьж байгаа энэ ток шоу ийм юм нэрээ явахгүй нэр нэгт нэг тийм зүв байх гал нэг тийм хичээгээл те нэг яг уу те зарим хүмүүс яг тийм л те яг хүндэтгээд яг тийм байдаг гэхдээ яг зүгээр надад бол миний хувьд бол зүгээр л нэг тийм гоё чөлөөтэй байдал яг тийм амьдрал дээр өдөх шиг бодит яриа нэг тийм худлаа нэг тийм нэг нэг л камер одоо нэг тийм мэдхгүй бас хүмүүс нэр төрөө боддог л ахалтай би ч одоо бас л ямар аматын гэж боддог зүгээр тэг яг нэг тиймэрхүү юмнууд ихтэй ирээдүйд бас гоё болох байх гэж бодод байгаа залуучууд манай монголчууд залуучууд ч гэдэг тэгэл залуучууд их байгаа. Гой гой шинэ юм үсэж гин. Залуучууд хичээж гин, өөрсдөө дайчилж гин. Ер нь ямар нэг юм хүсэл яг тэрэндээ шууд нэг юм бодохгүйгээр шууд хийх хэрэгтэй юм лээ. Хийхгүй залхуурах, залхуу би бол амар залхуу шүү дээ. Бүр залхуур залхуурснаасаа болоо бүр өөрийгөө үзье одоо тэгээ бүр уулам юу чих бүр сонирхолгүй болоо бүр нэг тийм депрессэнд бүр орох гэж байгаа. Нэг өдөр ингээл юу ч хийхгүй өнгөрөөч юм бол амар өө хаалга төгсөж байна. Дас амар их лайк юу вэ? Юу н лайк яриад байгаа юм бэ? Сураг аав гэсэн чи тийм яриад ихтэй. Аа. Гэхдээ битээ тэгэрэх ш. Гэтэ ойрын үед их зураг шин шин зурагнууд <laughs> карьер шааж ин те. Гэтэ яа та гой зурагтай авах ч гоё ш те. Profile picture энэ бол первое впечатление. Ширэг үрчил хүмүүс дүүнэ ш те зарим хүмүүс. Тэрүүгээр ч л октод та нарын боовыг амандаа хийх үү хийхгүй гэдэг нь шийдэгдэнэ. Тийм ийм л чухал юм байна. Та нар октодын аманд боо дэвцэтэл нь байлгамаар байгаас тээ гэж яах. Өрчгөр олтлно. Тэмүүгээ чи хамгийн сүлд хизээ баа өгсөн бэ? Яг үнэн хэл. Тэр мэдхгүй. 2 жил ч юм. 2 жилээ. Песта айлв найшир. Ааш. Миний өгшин чи яаж амьдрч байна? Ааш. Яах гэж амьдраад байгаа юм бэ? За. Чиний хэзээ? Манай Манайс одоо өчгт юу өчгтэр биш үү? Ээж хүн чинь боо өгдөггүй юм. Тэгээ <laughs> мэн нэг мэдхгүй байсан та. Хараач өөр юм тийм. Наадам аадмаас хаш хөлөг авах уу гэж. Тамира, Тамирагийн хувьд хамгийн сүүлд үгүй 100 мөн л хас. 100 мөн лаа. 100 100 мөн. Ямар хэдэн оны 100 юм? Сая, сая нэ? Сая дэлхийн аваргаар. Сайхан л гэсэн ба шүү, тий. Санж шивс та. Ямар амаатай. Ямар амаатай. Гэхдээ угаас оруулахгүй шүү дээ тий. Оруулах шүү дээ угаас. Оо оо болохгүй болохгүй болохгүй болохгүй. Аа болохгүй. За энэ зэрэг болохгүй ч за. Шаалта. Энэ ч бүгдийг нь оруулна. Оруулахгүй. Юу яриад байгаа чи? Оруулахгүй. Энэ бол баримттай зүйл. Тэгвэл бид нэр би одоо энийг хэлчихэ шүү. Тэр ингэ л шиг шиг. Тэгэл шууд дээр нь пив пив асгаж. Шууд энийг аван пив асгаждаг шээс тээ. За за зөөр толооч үдээ зөөр. Орол шít. Одоо та юу хийж байгаа? Ааш. Билгээг инээд энэ яг микрофоноор авч байгаа ш. Ээж залгч байна. Ээж нэг мэлж байна. Сонсохгүй. Яг үгүй. Та ямар байна? Та ямар байна? Ой, хэтэл аим шиг юм ярэ. Та ядар чинь та. Танил мэдрэмжийн За сая саяхан манай найзад орж ирээд байж гэн. Э, одоо Яа. Зүгээр. Бана гэртээ нөгөө найзтай байна шээс. Бана бана. Бана сонсож байна уу? Үгүй. Сонсож байна. Энэ үгээр тэр чигээр харуулсан юм стай. Аха. Гүй гүй гүй гүй. Үгүй нээсэн. Аа манай нээз нараа нээз бүр чи хаана байгаа гэсэн чинь аа манайхан хажууд нь тэнд байна тэгжэл тэнд байна гэж хэл гэж хэлээд хажуунаас нь хилээд зах гэж бодчихсан. Мэдхгүй гэсэн. Тэр л ээжтэй хана байгаа мэддэг. <laughs> Мэдхгүй юу? Бона тэр Breaking Bad тустаа муугаа төгсд юм лээ те. Би бүр ёо. Чи хийж үзсэн юм сан. Breaking Bad. Зүгээр л эхэндээ амар яг эхний дөрөв сизондээ зүгээр л бүр нэг амар зовдөг байхгүй бүр зовж зүдэр зүдэрч баг нэг хамгийн сүүлд дөрөвдүгээр сизонд гол дайснаа алаал тэл яг өөртөө үлдээл яг одоо одоо л яг гоё шаана. Тэр үед нугасаа өөртөө мөнгө зөнгөөч болоод эхэлсэн. Тэгээд өөрөөс нь мөнгө угаах бизнесменстэй болсон. Тэгэл бүр бүр яг одоо ингээл дараагийн сезэнд гоё болоод дуусах, гоё болох байхгүй амар хүлээжсэн чи зүгээр 5 дугаар сезэндээ бүст бүх юм новшолж эхэлдэг шээдсэн. Йоо. Шал яг нөө мафийн тамиг юм уу яг дуусгал амар гайгүй очлаа гэжсэн чи шууд нөө өөрийнх нь э, эхнэрийнх нь ихчийнх нь нөхөр нь нөө DAVs таахгүй. Тэгээ өөрөнгө мөр чи яг 5 дугаар сезэндээ өөрөнгө зураг. Гэртэн зүгээр л амар пари хийж байгаа зүгээр Тэгээ бааж захта зүгээр арднаас нэг жолноос номыг ингээ аваад унших гал ингээ утсан чинь яг нэг амар харт амгчных ном гэж тэрнээр Walter White гэдэг нэг poem бичсэн байсан. Тэгэл тэр тэрийг уншаад өөрийнхөө бодож исэн тэрийг аваад бол яг урдаас энэ дуун барьдаг байхгүй WW Who do you think I is? Willy Wonka. Pinkman-ыг ер нь барилахаар ядсан. Walter White гэсэн чинь яг нөө өөрөө ягааж удаа өөрийг нэг хэлжсэн. You got me. Хотлоо инээл алиаж алиалаа шүү. Тэгдэс нэ үгүй эн чинь яг өндөө яг өөр нэг эн чинь хим блэ Уильям Уолтер билүү дээ. Тийм poem-ээр бичсэн. Тэрний бичсэн юу байна. Амар шууд олж болоо шээ. Жишээ хүмүүс спойлер дайцсан уу? Жохон спойлерчлаа. Тэр хамаагүй. Мэдгүй. Одоо одоо яриад буруу ойлголт юм уу? Биш ээ. Ярих юм уу? Бит яриад л үзсэн шүү дээ. Буруу ойлголт киноны талаар тайлбар тайлбар. Буруу ойлголт. Гэхдээ спойлх Spoil. Мууд болсон. Э, тий, одоо тэгэл нэг утгагүй болгоо шаач тий. Цум яар. Үзэгчээсэн юм. Тэгээ кинонууд чи спойлер спойлер э, э, дээр спойлерын кинонд байдаг шүү дээ. Хам гол учир нь спойлер гинэ. Тэр нэг амар ивент. Тэрийг хилчгүй тэр кино утахгүй шүү дээ. Яг surprise-лж болох бүр өнөө гоётэй. Та хоёр хой. Манад нэг Six Sense-ийг үзэж хахад бүр сүүлд нь бүр ёо болсон юмсаа тий. Юусо мэдчихсэн шүү дээ. Чи мэдчихсэн аа? Тийм. Батаа бүр гарч баалдаа гэдэг үзэж байна. Артай бүр амар панчлайн шас те сүлд нь. Ста. Яж би яг би яг би болохоор яг тэрнээс нь terminology ааш. Би болохоор яг тэрнээс нь эсрэгээр нь нэг явах гэсэн байхгүй. Эсрэгээр нь тайлбарлаад байсан байхгүй. Зөв л өөр амьд гэдэг нь амар яг яг ингэж угаас ихнэр нь амар өөрт нь ууралцсан байхгүй байхгүй. Тэгж яж хараа шах яг надаа бүр яг панчлайн энэ бүрийг улам хүчтэй оруулахын тулд бүр яг амар бэлдээ шагаа тий. Хотлаа юм итгүүлж байгаа бам. За. Зөндөө юмэр. Look who's out again. Зөндөө зөндөө ой. Чи зүр одоо яг өөрийгөө интернеттэй ингэж бодож аач тий. Сайн самт. Ой манай за зөндөө зөндөө микрофоныг өгөөдөхөө. Зөндөө. Үгүй яриулна ой. Панчлаа гоё. Тэрээс ярьдаг юм биш те. Cyber comedian шаал та. Энэ яг тэр өмнөх шиг биш одоо зүгээр л ярьцаа. Зүгээр л ярил л та тийм. Go on. Зүгээр болж байгаа юм ярьж. Бойна. Чаангд. Миний тэр нэрэлч. Бойна бойна. А сэмэн нөө. Чама хингэд яах юм дөө. Хүмүүс яг яагаад юунаас хичээд байгаа юм? Ичих яг юу байгаа? Ичих гэж яг юу юу юм? Аашс. Нэр ичих гэж юу юм бэ? Сая боовоо гаргачлаасэн та нарын донд. А? Би яа. Юу юу гинэ? Тэр ичих яг юу юм? Би яаж мэдтий? За за. Зарим хүмүүс зарим хүмүүс яг сүйдэрт байх дуртай. Зарим хүмүүс гэрэлд байх дуртай. Би бороонд уйлах дуртай. Яагаад үл наа хинч уйлж байгаа гэж бодохгүй. Аа тэр нэг <laughs> Монголын хичээнээр зайн тэр. Монголын хичээнээр юу нэг шин нэг юу гарсан штэ. Шин нэг бүх байгаад байгаа штэ одоо бас амжилттай яваад байгаа. Хичин хичин хин нэлээ хичээнээр жи гэчлээ. Тэр бүх <laughs> нэг ярилцлага өгсөн тэр гарчгийн тэгцээд гэж. Бороо орж явахт ойлох ойлдог байсан байсан. Тэгээ бороо орж байгааг талентуулж ойлдог байсан ч гэсэн тийм битсэн байсан. Тэр яг тэр үгийг үнссэн болоо. Тэр ойлох бас амар яад юм л дээ. Хүнийг амар тайтгаар болдог. Яг ингээд э, яг ингээд ойлж явах те. Тэр нь ихэвчлэн согтоо багтал хүмүүс ойлдогтэй зүгээр. Наа чи юу юм? Юу мэдээ Fox News гэж байна. <laughs> Согт согтоо багтаа ойлдог аа. Тэр хүмүүс нэг чи гэсэн үйлжлээсэн биз дээ согтаах. Чи гэсэн үйлжсэн дээ бидгээ. Тэгээ тэгэхээр тэгэхээр юу гэсэн үг юм зүр чи гэсэн гэж зарж ирдэг шээ. За тэгэл за согтгоор чи хүн чи яг нэг амар чөлөөлөгдөж шаачдаг сте. Тэ зүр илүү дотоо. Сэлсэн дотор байсан юм ингээд дунжаа юм шиг дээ. Тэг зүгээр нэг фильтргүй шууд шаадаг болчихсон сте. Тий. Хэдүүлээ одоо ингээл пи ууж байна. Аа хин гурваа. Энэ гурав ирүүл энэ гурав гурал уугаагүй юм уу? Хаа. Oh yeah baby. За хөөе хөөе хөөе одоо юм чухал юм яриа. Улс төр. Үгүй ээ. Алтуу яг. Улс төр ингээл дуу. Ой. Дуусахгүй шүү хизээ аль болох түргэн тэ хамгийн ойрын хугацаанд боо хөлөх вэ гэдэг хэдүүлээ <laughs> сэтгэл заяо хараал хэлдэг. Энэ ертөнцид яг боо хөхүүлэх юм да жоохон дутаа тань жоохон боо хөхүүлээ. Төгшөө чи хөхүүлэх дуртай байс тээ. Гэтэ яг чаддаг хүн хөхүүлтэй. Билгээ чи юу гэж бодож байна? Чам тийм гайхалтай зүйл тохиолдчихсон уу? Тохиолж лээсэн шүү. Тий, ярил тогш. Хөлддөг л байсан. Тэг нэг чимээгүй суугаашаа. Тэг нэг хошоо нэмэлтээ энэ харал ийцэн ярианд. Мэн чинь яригч сонсож шít. Реакц юм чинь. Респонс. Тэгээд Бид та тийм personal юм ярих гэдэг шүү дээ. Ямар амаа тийм. Тэгэл. <laughs> За тавираач дүлгөөнийг ярьчих тээ. Аа наач итгэв. Би тэдийн. Би тэдийн царайг мэдэхгүй шүү дээ. Э, Ялангуяа та нарыг бол хүмүүс годомжн дараад танихгүй юм чи ямар хамаатай. Аашх. Үгүй. Яа микрофон. Тийм байлгүй яах вэ? Зэндэ нэрээ од шүү дээ. Зэндэ. Сайбер алилагч. Яг зарим хүмүүс юм тийм байт юм бол амар компьютерийн цаанаас амар алилдаг гэснэ. Яг амдаараа ч гэсэн тэгээд Гэхдээ хөөе Facebook дээр тиймэрхүү юм аа юу гэнэ? Чи ч одоо ингээл Facebook дээр ингээл тиймэрхүү амар нийттэй юм тавьж байгаа л э, тэр чинь бол тэгэл чаныг танихгүй хүмүүс ч гэсэн харж л байгаа шүү дээ. Чи одоо болохоор яг бид нар л хардсан юм дэж юм. Чи тэр юмнуудыг бид нар бид нар л бичдэг юм уу? Харин тийм. Яриг нь яриг нь бичээрэй. Яриг нь бич. Ой тамир шууд зэндэг ярихад шууд яриг нь зөрцөлдөө шүү дээ фэйсбүүкт гэх юм. Facebook тас жоо утгагүй ч юм шиг те. Гэтэ надад бол одоо амар хэрэгтэй л дээ ивент ивент цацсан. Харин тийм дээ. Тэг хэрэгсэл болсон олон нийтэд. Тий. Наад хэсэг шүү. Facebook гэхдээ нэрээ эмээг бас амар амар болгосон те. Тэг одоо ингээд хүмүүстэй шууд холбогдчихж шүү дээ. Facebook-гүй хүн гэж бараг байхгүй шүү дээ. Тийм чинь шууд ивент цацаал паблик болгоол хүмүүс харж мараад хийж мөрөө. Марлал тавьж маяад. Гэтэ омоос одоо тэр инвайтыг бүр амар утгагүй ашиглаж байгаа те бүр болтгоо бүр амар. Аа зарим нь бүр өлөг чанаргүй нэг лалрын юмнууд хоёрын оронд юмнууд бол хоёрын оронд ч тээ. Өө ста. Тэр авах цагчлаа. Юу вэ? Энэ бол тэмцэл. Мм, энэ ямар гоё чихрөө те. Аа. Чанар шатаг. Герман чанар шахав зөндөө яриг бичлээ гэж. Хари бол яг бол Ерзэн чихрүүлжиг хаан юм бэлээ. Өстө яхараг. Хари бочин герман билүү? Тийм баха. Хаан. Кин бусд нэг жоохон мяа шагаад байдаг үстэй. Хатуу матуу юу? Нэг амтгүй тий. Зүр чихэрлэг. Аа. Гэтэ тэр нэг ногоон өнгийн тэгээд нэг жоохон кслаш хамцаа тэр гоё юм аа. Аа нөө нэг гадуура сахартай юм шиг. Сахартай юм шиг. Тролли юу л юу нөө. Тий тролли тролли. Алим алим. Та нар мэдгүй нэг Бүр хавхаар өнгөтэй нэг ирзэн чихэр. Амар муу хамттай. Мармелад л юу вэ? Аа ямар амар шаж хин иддэг байна. Харин тий. Тэрийг одоо зайлуулаач. Өөртөө Германд амар иддэг юм шиг лээ. Хаант хот амар дуртай юм шүү. 10 улсын. Тэр юугаар ирсэн юм? Юм шиг хамттай шүү дээ. Би бүр би бас анх мэдгүй авч ирсэн. Германд Германаас нөө Берлинаас нөө Парис руу автобусаар явсан хөөхгүй бид нар. Тэгэхэд амар удаан явжсэн баг хоног явлаа та. Тэгэхэд л Тэгэхэд нэг тэр их зөр чихэр мэхэр аваага тэрийг авчихсан. Би зэр идэл амин навшин автаа тэгээ даан чихэрэд нэр санагдаа мангар удаан авчихсан тэр. Шааш нэг идэж шаа. Йоо гэж бодлоо. Идэл. Бага чихрэл идэ да. Яса ямар амар тог тог зөгсөн бэ. Чи ингээд над цохоо хүрсэн те. Чи энэ чи Оос микрофоны утас муттай газар аим тог цогт шүү дээ. Бас миний бовны ойролцоо. За <laughs> тогос тогос. Тог цогт шүү дээ. Тогосын тогос аав ээж сонсч ивэл одоо сайхан сайхан унт. <laughs> Аа. Гэтэ нэр аав сонсч ивэл нэр ямар аава. <laughs> Хүүгөө өршөө. Хүүгөө. Доктор Зиг өршөө. Доктор Зиг Доктор Зишэц. Мама. Би аавтайгаа найзууд биш штэ. Аав бол аав штэ гэж. Тэ. Ямар ч өнцгөөс харсан би төмсгнөөс нь гарч ирсэн. <laughs> Энэ бол зүгээр л үнэн. Үнэн л тэ. Тийм болохоор ямар ч найз шиг харьцах зэндаач байхгүй. Гэтэ ахтай манай гоё сайхан сайн үнэлтэй намайг их ойлгож дэмждэг. Надад итгэдэг болсон ер нь бол. Өмнө бол нэг итгэдэггүй байсан юм аа. Нэг яах гэдэг болчих. Райм майм бичиж өгүүлж өгүүлээш яа тээ. Хүн зурагтаар нөө нэг ванкуши нэг ад болох юмсан хайфай сэтгэгээ зарах юмсан гэдэг дууж тээ. Тэрний нөгөө клип нь гарцсахгүй. Зүн зүн зүн бүгд ингэ нэг сонио сармагчин гоч ингэж ингэ Гэсэн чи аа наа батка нашир машир наа дуудчихвэн хөрцөж эднэр шиг л болох үү те. Тэгсэн чи яг баг нэг тиймэрхүү юм болсон шүү дээ. Батка гэдэг үс юм уу? Тэгвэл ян зүрэл дуудсан шүү дээ. Гэй. Тийм тэр бол бас нэг миний нэр. Чооч юу гэдэг Аа тэг. Амар сарын сарын тэг рэп хүний нэр мэрээр дуусан бодвол нэг удаа. Үгүй ээ. <laughs> Үгүй. Би нэг тэг тэгсэн юм аа. Санахгүй байна уу? Зиндээ зиндэг бол доктор З те. Өөр чи юу ч үг тууддаг лээ. Амар сайн нэр өгдөг шүү дээ. Нэр санахдахгүй санах санахгүй шүү дээ. Гэхдээ манай дандаа найзуудын нэрийн зүгээр бодилт шүү дээ. Ерөөсө <laughs> дандаа соль соль хольж чадгаад. А нөгөө нэг их юм блэ. Ананд дэрэг анараг анар бол зүгээр ананч. Нөгөө хэм блэ амра дэрэг зэн. Тэгсээ яг үндэ анарын тухай ярьж ирсэн. Яг ин сольж утгаа нэг аа үсгэр хэлсэн юм гэл юм. Бэлгээ зэндэ мэндэ бол яг тэ нэг usual suspect гэдэг бол мэднэлтэй гэж байна. Яг нэг өдрөө нарж Орос руу орох те ингэж ингэж юм юу гэж хэлсэн гэлээ. Disappointed. Яа. Тий, тий, тиймэрхүү байсан. I'm very disappointed гэлөө. Тэгснэ толгой ингэж ингэж. Яг надад харж харж явах та. Зүгээр бэлгийн тархинд нь зүгээр нөлөөлчээд явсан байна. Тамирагийн аавч бас фаны шүү дээ. <laughs> Зүгээр тамира цэцэрлэгтэй явцсан. <laughs> Яагаад тэгчихсэн бэ? 100 100 санаж байна нэг цаасаар аваад ирчих нэг өвөө байсан ш тас нэг. Аа тий. Бас тий. Чи одоо согтуу байгаа юм гэсэн чи. Согтуу байлгүй яа тий. Уу аавах найз нь гэсэн тий. Чи амар цахлаа энэ төр сайн амьддаг байхгүй. Аа. Цахлаа нэмж нэртэй тэгэл. Ингэснээр Йоо, тэрийг би нөгөө маа нэг зайсан гэрийг янзлсан байхгүй тэр нэг шийдэн мэдэг. Нилээ одоо янзлаа. Тэгээ би гэрлүүн бид нар хоол мол идчихэд гэрлүүн өргөж үжсэн байхгүй. Амар яарад нэг хүнтэй. Тэгс эхнэр нь бүр амар тэр хоёр чинь нэлээд 50 минут мэдчих Вивинд бүр амар хартаа шатс ихнэр мөр. 10 минут долгоо залгаад идэх шатс бүр ёо төвдөрж яхад. Хаана хаана гээ загнаш. Бүр ёо. Одоо ирж ийна л гэдэгт нь бүр залгаад идэх шат дахин дахин. За згаараа. Шүт мөдгөө болчихсон. сони иддэг. Шүтээр ламбарцсан юм аа. Ярих уух гэдэг нь ламбарцсан гэж. Яг л нэг тийм амар хүн гэж яриад хахаар бүр амар инээтэй санагдсан. Харин Амар гоё. <laughs> Өөр кул өвөөл гэдэг. Тэг гоё аавынхаа паянгуудаа ярил л да. Мэдхгүй. Мэдхгүй. Гэхдээ нэг одоо нэг санаа. Паян гэжтэй нэг алиалч аа. Тийм. Бас нэг сайбер алиалч гэсэн гэж байна. байна уу? Бацаана олж чад. Зинэ надаа тэрийг авч бодохгүй гаса хятад орж ирнэ гаса. Лэжлээ гэж яах. Чи хаанахын зэндэ? Ачна хятад тастаа штэ гэж яах. Ой, China Town гоё болцоо тий. Аа, нөгөө юу нэ? Хятад элчингийн ордоо. За. Бээжин Бээжин гоо. Тэр чинь China баялаар утсан шүү дээ. Тэр чинь тий. China Town гэдэг гэдэг амар утсан. Бүр юу вэ? 100-аас тэгэл баг 10 сар мар хүртэл. 100 ихнес. Тэр биздэ тэгэл хамаг тэр үе хамаг төвчрөл үүсгэсэн шүү дээ тэр хавийн 13 муруунтэй. Судлах уу? Жинхэнэ. Жисээ яг яа. Одоо ингэ баригдсан ер нь тэгэл тэр өрч одоо байрнууд байгаа шүү дээ. Тий. Тэр чинь жоохон өргөн болсон байл шүү. Ямар хүмүүс машин явахад арай гайг одоо гоё. Итэл гэсэн үгхгүй. Тий. Энэ энэ одоо гүйл хатууч. Бас одоо жоохон ч төгжрөөд нөлөөлж байгаа. Ямар нэг юм. Хоёр микрофон хоёр микрофоноор зөв хоёр өөр юм шал өөр сэдв ярьж идэх шаардсан. Э, чи юу ярьж ирсэн юм? Энд яаж? Чи юу ярьж ирсэн? Яа бицтэй юм. Бээжигийн гудамж шүү дээ. Тэр Чайнатаун болохын тулд хятадууд яг тэр амийн юу штэ орон сууцныг нэг нэгээр нь худалдаж авах байхгүй. Тэгэд өөрсдөө юм болгосоор бол тэгэл тэнд хятадд амьдрал. Аа тийш тийм. Эзлэх эзлэхийн бол тэ. Ой. Энд тэгээ танил мэдэмж болох юм аа саний тэ амир. Хоёр тэ. Хоёр өөр. Батаа бас янзлнаа. Аа юу эн чин тийм цаг цав алга үн зэрэг. Залхууштай байна. Төрөл нэр мэн ой би би ой би нэ найз охиныхоо нэрийг хилэнгүүтээ за за би дараа нь арилгана гэсэн арилгаагүй чигээр нь зүгээр танил мэдрэмжээ гаргацсан гэдэг шээ. <laughs> Тэр үедээ тэгж хэлсэн. Гэхдээ би одоо дахиж хэлэхгүй. Тэр дугаарыг битээ сонсороо. Харин нэг баг нэг 100-а 70 дөө хүн сонсцсон байсан баха. Өө нөгөө микрофон хайцсан байв л да. Энэ доор шүү дээ, доор. Наадхаа зэндээдэг. Оо чи унтраац юм уу? What the fuck? Ер за яриад үзтээ. Байна. Үзтээ. Одоо. Байна. Байна. Байна. Байна. Аа, аа байж та. Одоо дуурж байгаа. Одоо дуурж байгаа босуу. Өө, буцаа алга болчихлоо. За одоо Яг та. Байна уу? Байна. Нэг хоёр. Дуурахгүй, дуурахгүй. Нэг хоёр. Дэв дэв дэв дэв. Дэв дэв дэв дэв дэв дэв. Нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг. Йоо, пиццатаны. And and we are back. Аа, багахта нэг Орс Орсоор нэг каламбург гардаг ус үздэг гэсэн үү? Юу юм? Аа нэг Орсын нэг нэвтрүүлэгч тий ашин шагч нэг арх мэрх угаашаа. Тий. Маска болоо. Яа, тэр аль шат гэсэн. Зүгээр нэг нь Заагаар нэг дийн жиж аа ингэ явж байсан. <laughs> Өдөр архин сэн амар булангартай ус ус ус үү. Зинхэр баг өнгө. Би ерөөсөө тэрийг юу гэдэг мэддэггүй байсан. Энэ гоёл юм уугаад байгаа юм гэж бодлоо шээ. Уухгүй бүр улаараа шагаа. Тий, тий. Тэгснэ нэг юм гарч ш нэг баага маагаад гарч мараа шээ. Тэгснэ баага баагааг агадах гэдэг лөө. Тий. Баага зодтолдог шүлөө. Яан зан зав гэдэг. Баага нь Тэснэ бас нэг нэг юу онгоц жолоодсон нэг хоёр хоёр хүн байдаг шүү дээ. Аа тий. Дандаа сүрэн шагаад. Тийм, онгоцоо сүрэн шагаад зур анги бол нэл сүрж идэг шээс тий. Ямар юм бол. Гэхдээ ингэж шаа зур. Зур ингэж байхгүй ингэж. Тэр жижигэн дэг. Жижигнэ шээ хавстаа. Цаа нээр драматика явдаг л. Аим сүртэй явдаг шүү дээ. Тэр чи өөр юугаар гардаг байлаа. Тэгээ тэр канал руу. Тэнт оортойгоор. Ойртойгоор болохоор ойртойгоор гардаг гэсэн. Бүр дээрээд үг гардаг гэсэн. Бүр дээрээд нөө юу л гардаг гэсэн. Нөө нэг дэд дэд тэр нэг хөгчний каламбур нь гардаг гэсэн. Аа. Аа. Юу бүр миний баг бэлтгэл ангидагт. Нөгөө нэг одоо нэг Перец гэдэг телевиз чинь юу байлаа өмнө? Рен ТV юу? Бэсэн бэсэн. Рен ТV мэвгээр гардаг гэсэн шүү. Рен ТV гэж одоо бэ тийм үү? Одоо нэр нь өөрчлөгдсөн байхаа өөр юм алсан баг те. Рен ТV-гийн зур юг бол. Рен ТV ч би хүүхэд насанд заахан биш ч. Тав ойл 205 тав төрлөө. Яан зэн тав дахь тав дахь хагасанд гардаг гэсэн. Зэндэгэд хэвээ би бүр яг тэрийг бүр сэрүүл найзаа утсан дээрээ сэрүүлэг тавьж саажст. Оросд байхдаа зүгээр амьдрал нь өдөртэйсэн гэсэн. Зүгээр л хичээлдээ очивол 10 жилдээ хичээлдээ очивол ангийнхантайгаа нэг хичээлдээ тараад гэртээ очивол гэр нь болохоор Монголын элчинд очивол баг хүүхдүүд хаяа байдгүй Яал хичээлээ хийгээл тэгэл гинцээр ганцаараа байждаг. Тэгээд заримдаа нэг хагсаа махсаа өдөр ингээд бүр шөнийн 3 хүртэл хүлээж нэг рентинг өдөр порно тэгээд боосон шүү. Бүр амар хийхгүй бүр зорцсон байдаг шээс нэг амар. Тэрийг бүр хүлээж мүлэгэлөө догтлж өгдлөө. За өнөөдөр хагсаа өдөр 3 <laughs> хүртэл хүлээж өглөө. Одоо 5хан цаг хүлээгээл. Тэгж <laughs> догтлж идэх шээс. Боо айл хэдэ 2 3 саат цааш. <laughs> Тэгээ тэрэн дээр ерөөсөө ингээд ерөөсөө нэг тийм яг яг жигтэнсээ хийдгүй байсан те зүгээр нэг тийм зөөл хотлоогоосаа хөдөлж мөдлөөл те хотлоогоосаа толгойг нь яг боовныхаа тэр зүгээр хөдөлгөж мөдлөг нөгөө хөхний хотлоо гэж тэр <laughs> нэг тэр нэг тэгтээ тэр нь бас жоохон дээр үе маягийн те нэг 90 мөрийн оных юм шиг усэмстэй байдаг усэмстэй гэж Үс нь гардыг. Тэр нэг юу миний нэг үдчихсэн дээр болохоор зүгээр л эрэхтэй нэг эмэгтэйгийнхаа яг ингээд юун дээр нэг өөрөө ингээд дарцсан заяо. Яг зүгээр одоо нэг үстэй хэсэг өнөөд штэ тий. Тэрэн дээр нэг гараараа алгаараа ингээд дарцсан тэгснэ худалгаас өөрөө ингээд чөтлөш. Тэг зүгээр яг дээрээс нь харсан ч ерөөс ямар ч бом арахгүй ямар ч тийм юу арахгүй зүгээр нэг гараараа яг тагталцсан. Гэтэ шал тэнэг өгдөг гэсэн. Тэтэл тэр дээр хоороод үзнэ. Тий штэ. Тэг тэр чи бас амар зохиол мөхөлтэй тий. Нэг залуу машинтай явж явжсан гэрийнхэн гадаа ирж мөрөл. Нэг эмэгтэй амар уцаар ярьж мөр. Тэцнэ аа жоохон хэрэлдэж мэрэлдэжсэн. Шот нэг Орс нэг тиймээр бас нэг тийм амар гардаг гэсэн шүү дээ. Одоо юуг нь сугыг мартчихжээ. Яг орой бас тэрүүгээр амар гардаг гэсэн. Бүр амар. Тиймэрхүү софт софт порно нуу зөөлөн порно. Тэр тэрний хараа ширүүн байдаг. Эротик А эротика гэдэг лөө. Тийм байна. Эротик. Soft porn ч softcore. Эротик. Монголд ерөөсө порно ерөөсө хөгжөөгүй те зүгээр л. Порногоор хитгэл хүн хийсэн багтдаг ш. Тийм бүр мэрэгжлийн бол биш хөө. Зүгээр л те сонирхогч маягаар баг. Гэтэ хүмүүс амар порнонд амар тийм эмзэг шат юм л ш. Монгол порно хийвэл яах юм ах өсч шүү ярьдаг монголчин цөөхөн хүн амтай Тэг гэж үгшаа тий. Хүн ямар аваа тий тий. Гэтэ зүгээр ер нь мэдхгүй. Ашаа танд хүмүүрээ харчна гэдэг юм уу? Тийм л хүмүүстэй л мэддэг болчихгонтай л ярьж хэлсэн юунд тоглолдог Монгол. Шууд ингээд хүнээс харцаа марцаа өөрөө тийм баарал жоохон баян баян гараад нэг шууд арил уцсан. Хэрэг тусламж хэрэгтэй эмэрхтэй гэж юм тийхтэй шээ. Тэгээ бөмбөрүүлэх гэлөө. Зүгээр л амар амархан яачих гал амар амархан юм шиг юм болов үзэн шээ. Тий. Тэгээд тэд нар ч юм оргил тийм штэ. Тийм л. Тэрийг зөв дэлгэрүүлэхийг хүсдэг ба саяа зөв гинт гинт зөв аяа бүр шал танихгүй хүнтэй ингээ яг жинээс бол амар моож заяо. Гэсэн хаяа бүр яг ингээ бүр яг өмнө нэрээсээ танихгүй хүнтэйгээ таарангуй амар анхан дараах юм шиг санагдах гаш. <laughs> Тэр хүн зөндөл болдог. Юунд нөө нэг э, боссод туу А охиноо охтуудоо а тийм бахаа охтууд ч бас тэгэл яа штт яг жинхэнэ нүр царай харуулахгүй ш тэ ганцаар ахтаал хэрэгтэй жиж гэсэн ганцаар ахтаал дэлгүүрийн хор ш тэ ер нь л хүн үү ер нь л хүн ер нь л хүн энэ ингэж амар ажиллаад байгаа юм те тийм ш тэ сэнсэрсэн шааж. Ой. Ягаад ийм удаан темптэй болчих хэвэл нэг нойрны юм болоо шаачтай <laughs> тийм тийм. Ярцгаал. Буйна. За ой. Ой, энэ дэр тэгвэл дуу шаахгүй. За дуу шаа. Ямар дуу шаах вэ? Юу ч юм. Энэ дээр л тоглолтыг эргүүлж авахгүй бол. <laughs> Тоглолтыг эргүүлээ. одоо монголчууд NBA-г бас амар ядаг болчихлоо тий. Одоо хүмүүд л Монгол доо тий тэмүүгээд микрофоныг дамжуул та. За NBA-д одоо юу Монголын лигт одоо NBA-гс тоглогчд ирж байгаа. Бүр яг NBA-с Монгол тоглох гэж юу? Яг NBA-гийн яг бүр драфтын хийчихэд тий. Нилийн хойгор ч юм уу. Тий. Нэг багийн багт тоглоод байдаг тийм гараад ирчихэ. Гэхдээ л бас сайн баг гарч тий. Тийм. Дураан тураанд одоогийн одуудтай одуудыг хааж мэрсэн тий. Нээд мэйд. Тийм ач. Аа за Монголын лиг бол аим өсрөх юм байна тий. Монголчуудыг хөгжүүлнэ штэ бас. Монголчууд чинь өндөр хүмүүстэй тоглох байхгүй. Өндөр хүмүүстэй шин тоглоход хэцүү штэ тий. Аа. Нилээ ингэж дэш хөөр гэж ингэ шидэхгүй л өндөр хүч шууд үсрэл зогчдаг. Тэгэнт бол тэг үсрээд хүрэхгүй тийм ингэж хөөрдөг. Бүгд тэгж цацлаас тэгж айл нь авирсан хэтэр шиг үү. Айл нь авирсан бүрээ цагтаа амар байсан тий. Тийш тэг бүр дампуураад дууссан. Тэг бүр сүулдэ өрнөө. Яадаг гэсэн гэсэн зүгээр л шүнжэнгөө шоудаад артаж арчаад маргааш нь баг шартцсан ирэнгүүт баг ганцаар тоглоод хойж мэж шээ. Баг тоглолтыг аварж аваашаа. Хотгоо шээс. Тийм бол тэг. Гэтэ хамгийн гол нь заач нь авьяас нь амар зөвхөн өөр зөв авьяас өөрийнх нь өөрт нь хүм мөнд тэгж яг сургаж болохгүй. Тэгэл амар яг хүмүүс уун тасалж болж болж ам түүхс. Зөвхөн яг өөрөө л мөлдөв. Аа. Микрофоноо яг амандаа зөвлөж гин шүү. Мэргэжлийн бараараа. Зөв ингэж хөдлөж ярьж байдаг. Миний өгсөн чинь комедийн болох гэж байгаа юм чи надад. Шинэ хөөм яаж болох алдаа гаргаж болохгүй шүү дээ. Тамирын олон нэр үнэхээр миний мэддэг хамгийн фаны станрын нэг шүү те. Та нар тэгж боддог. Тамира фаны шат те бүр. Чи харгал хэрэгтэй. Бүр нийлхэн шагаа бүр. <laughs> Бүр нэг те. Элэг өвтгөө шагаа. Нэ бота минийх төр миний зурган дээр зүгээр л хахаа гэвчтэйс байхгүй. Өтхөн яга яасан өгшөө гэдгсэн чи. Ягачгүй. Хөгжилтэй найзыг хараад өөрийн ирэхгүй инээчлээ. <laughs> <laughs> Тий ямар тастал масталтай яг тий. Яг амар яруу нэр шиг. Манчил аа хөвгөлтэй дайц гардаа. Мэн тэгж утсан байх ашиг. А тэгсэн юм яа болохоор тэгж ярьсан гэдэг. Хөвгөлтэй найзыгаа эдгээр өөрийн ихгүй инээчлээ. Эгээр эгээр өөр яа инээс ч тэр. Shit. За тийм ээ. Темрагийн микс та бүхэн хүрж байна. <laughs> Тамираг микс гэдэг ямар тамираг ямар диж яд юм. Мэдгүй. Flintstone-ийн нэг игл дээр игл дээр гардаг санаж байна Flintstone. Тэр инээдтэй шатдаг. Би бүр амар инээдтэй. Flintstone. Яг англ дээр Flintstone дотор зөвөрөөсөө инээдгүй байсан юм. Инээдтэй санагдахгүй шаа. Монголоор яг юу гэж ярьдаг гэсэн одоо яриануд нь фаны юм. Сахиур чулууных нь гэшээгаа. Юу Фред чи одоо яаны ингэдэг хэн яриа шаа. Юу нь бол voice нарай дай байсан тий. Юу хоол оролт нь нөө бор олно гайгүйс нэрээ тий. Ам бас яг баста ягаад энэ сайн байж муудсан би зарим юмнууд нь тий. Тэгэл архич болохгүй бүгд. <laughs> Годомжинд гарсан. Тэр уус төрч туссан. Эсвэл уус төрч. Харин тий. Одоо нэг Гэтэ одоогийн юу нь ч гоё л байгаа шүү. Политик гоё л да зарим. Телевизээр бас хөгжиж байгаа шүү манай телевиз. Монгол ТV бол яг бүр яг жиг давангаж байгаа шүү. ТV-г бол Монгол ТV юу? ТV HD. Бүр яг гадаадын сууг шиг шаад шүү дээ. Амар амар гоо чимэр. Үгүй гэхдээ яг бүр Монгол ирхэн хай. Тий. Чанар нь бол сайн. Юу? Тэгээ яг яг юу нь болохоор монтаж яг нөө дундлынх нь нэг шторк моркод нэг амар дүн гэл энэ Монголын юм гараад идэв ч тий. Лам мам гарч ураал яг. Тэгэхэр ч бас яг Монгол амар хэв маягтай. Тий. Тэгээ бас ингээд Монголынхаа амиг харуулчих. Ямар ч тийм нам зам дэмшим юм байдгүй тий нэг юм баахан алтан ууйг дээр нэг баахан баачка нар мозо тэрсэн байл шүү дээ. Тэр мэрийг харуултаа ингээд зур холоос ингээд зөв хүмүүс шиг харуулж марлаа. Нэрс нүүр мөр нь орж болохгүйгээр хальт алтан ууйг нүүр гарс тэгэл болоо гэж. Тэггүй л нэг зарим твж болох ингээд ухч ухчаар авч мааш шээч. Тий. Ер нь уус төрч чи яг нэг тийм хийж байгаа юм шиг харагдчихлтыг тийм шүү. Гэс очих зүгээр нэг дарга нар бол тэгж тэгж хөдөө орон нутгаар ингээ зүгээр туу цаашлах гэж л очдөг. Тэгэл яг туу зарцаал яг нээж байгаа зургийг авах болол ийм хийлээ. Тэгэл ингээл явчихдаг гэсэн. Тэгэл хай явчихдаг. Тэгэл уух гай явчихдаг. Төлөөлөл уух галаа. <laughs> Тэг ус орныг уух гаш. Ус төсөө. Улсын төсвийг уух гаш. Ширүү аригчтай хөө. Төсөв. Санаа Facebook зүгээр л хаана нэлээд үз 66 сая төгрөг наадмын 66 сая төгрөгийн төрний төсөөр хийсэн хашаа гэдэг чи зүгээр л амар тийм юм уутай наадмын талбай юм уу гэхтэйсэн. Тэгсэн чи тэр нь зүгээр л хашаа тэгээ зүгээр ганц нэг шат төгөөр юу ч хийдгүй шээ. 66 сая. 55 сая илүү. Тэр чи 120 хорч юм уу? Амар мэ. Зүгээр л. Яа. Yeah baby. За завчаашаагаад. Завчаашаа. Гэтэ яг хүмүүс хүмүүс ер нь ингээл тиймэрхүү юм юм данс мансыг хариуцсан те. Тиймэрхүү юм ингээд яаж исэн цагт бол үргэлж үргэлж тийм навшин юм болно шүү дээ. Уусаа хүний шанал гэдэг чинь хязгааргүй шүү дээ. Одоо тийм нэг нь хідэж чадсан ч тийм хин эцэмч би уусаа идэнэ. Би эцэн шиг бүгд ингэ байч. Би одоо идэхгүй юм. Энэ ард энэ хагартлаа байцсан. Би харин айгаа үйдэж ингээл тэгэл үйдэж. Би би ганцхан мебель авсан. Би ганц л алтны урхаа нууцсан байна. Шал. Тийм ярьж байна шүү. Тэр амар алтны лаг лаг том гар утсан юм шүү дээ. Зүгээр л яа Монголын алтны мөнгийг зүгээр л мөрөөтэй тоглоом Макао цокод ч мөрөөтэй тоглоом зүгээр хэдэн саяар нь зүгээр л цацчихэд гэж л шүү дээ. Тэгээд хэдийг алтц хэдэн 100 саяг алтцлаа. За. Тэгэл бич. Тэд нар бүр зүгээр жинхэнэ лалраж чадсан. Хүн биш. Манайх тийм касино маснууд байсан бол бас гадаадын тийм амар иддэг үстэ нэрж манад Монголын юмнуудыг амар амар буруу гэдэлж шүү дээ. Үгүй ээ гадаадын эдгс нэр яг монгол шиг монголчууд шиг Монгол манай тийм Макао шиг юм байдаг юм уу гэж тийм. Тийм. Манай тэр иддэг политичнүүд нь манай Хятадд тэгэхээр сайн бүр сайн байгаа хүмүүс монголчууд бүр амар алдах юм шиг монголчууд уусаа Вегасаас бүр амар яг покер тоглохдоо амар яг өндөр муу гэж хэлж зүгээр л. Яг бүр амар мэд. Үгүй зүгээр юу заяа. <laughs> Гадаадуудыг бол зүгээр шууд амар оруулж мараа дайлж байлдаг те. Тэгээ монголчуудыг орохдоо зүгээр такс макс авдаг ч юм уу. Яг тийм маягийн болоод Тэгэл Гэтэ хүмүүс мэдээж орж тоглоно л тоо. Гэтэ тий тоглох л тээ хэвчтэй амар аваатай. Бас тэр тэр чинь зүгээр л өөрийнхөө Монголын казинод л мөнгө алдчихж байгаа шүү дээ. Макао цакаод биш. Тэ? Тийм чи. Тэ. Тийм. Замын хөддөө казино юу? Яа. А? Казиногийн хуулио. Тэмүүгээд микрофоныг дамжуул та. <laughs> Микрофоныг дамжуулъя. За баярлаа. Замын хөдд. Замын хөдд ингээд тэр казиногийн хөл яваалгаал юм лээ. Тэгээд аль одоо шинэ ерхээс удаараа л тий. Тэгээ хилцэн ш тэр хөлий чинь. Аа. Тий. Яг байх байх. Тий. Бүрэн байх уу гэж байна шүү. Тий. Засгийн газар орлоо. Тэгвэл улсын хурал дэм дэмжээ төсөв баталт юм тий. Төсөв чинь баталт. Төсөв чинь тэгээд тэр яаж тий. Тэр хуулийг санаачсан хүн ингээд За ингээд тооцч үзээ за ийм байна, тийм байна гэдэг чинь шүү дээ. Ийм ийм хэмжээний мөнгөөр байгуулна. Тэнгүү зээлмэл хайхаа тий. Тий. Тэгээ энэ мөнгийг яаж бос хөрөнгө оруулалт гэж хөрөнгө оруулалт. Өөр хууль санаачилж байна гэдэг чинь тэгэл бүх юм өөр хийцэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхдээ зөндөө болчих тийм дөө. Монголчууд нэг хуулаа нэг юм яаж чаддгүй юм л. Шууд нэг бүх юм нэг гаргах. Цогцоо. Тий. Бүгдийн нэг тал талаас нь хараад үзсэн тийм хууль болж байдаг. Тэгэл дандаа буцаал энийг гэдгийг яах юм гээл За тэгвэл дараа 7 хоногийн тэд төдөр э, дахиж авч хэлчихээ даваад ирэх гэж. Тэгээд тиймэрхэм хэлээ сууждаг шин. Тэгээд дараагийн ерхэл сайдар сайхан бэлэг гэл гэж энэ да. Хин сайхан бэлэг. Ерхэлсэд сайхан бэлэг төвшүүлсэн гэж л. Алтан ууг уу? Алтан уугийн орон тань сайхан бэлэг. А ардсан намхан уу? Ерхэлгч орж оруулж ирсэн гэж л. Оо цаад. Тэр мэдгэдэл. Намын дараагаар хэн болох юм тэр нь л. Ерхий сайд болох хөвтэй юм шиг л. Гэтэ хуулийн дээр өвдөж бичиг юм л дээ журман дээр. Хөөе. Сайхан билүү ер нь хэр хүм хэр сайн юм. Ер нь бол залуу штт 35 хөвтэй л. Ер нь бол э, бусдаасаа залуу бүр багасаа 20 эдээс эхэлж сайн зус төрт гişэн болж яваад. Гэтэ бол туршлын хувьд бол байгаа хөө. Тэди мэд дээр ингээл те битрийн дунд ганцаархан авцсан цаавал явчихсан шин. <laughs> Амар шин. Тэр нь гаруул гайгүй байх уу? Алтан үех гэхдээ бусад гаруудтай нийл нийлжлэх байх. Өөрөө толгоогоор л явах хэрэгтэй. Тардх. Өөрөө толготой. Зүгээр л нэг тий. За энийг яг зүг болох гол үзье гэл тэгэхэд бас ямар хөө тэгвэл тийм дарамттай гэдэг үлээ. Хэцүү шүү дээ. Компани зөв явъя гэхэд ийм хөл батлаад байгаа шүү дээ. Танд тэдэн хувийн нэг юм уу гэл. Амар шааш шүү дээ амар брайбл шиг тэг залуу энэ төсөл дээр дэмжээд өгөөч гэлөө. Энд чинь зүгээр л те юм гууж байгаа юм шиг харагддаг байхгүй. Энд дээр туслаад өгөөч те. Танд зүгээр л ингэж яажсны төлөө зүгээр хилээд өгөөч юм те зүгээр усын хурлаар оруулаад өгөөч. Аа. Тэ. Тэгвэл яа гээл. Тэг нөгөө усын хурлууд гişүүдэд нь бас яч хилж шнэ нөгөө тэт 5 10% ч юм те. Тэг тэдээс юм бүх саналыг авчин тэгэл оруулаад тэгэл зөвшөөрч шнэ. Их нь канав тараал. Yes. Тэгээд алах цохол дүв. За батлагдлаа. Тэгэл шууд Ой, гарч юм айтхан.